ifatira mu maraso itari indi mwari mumenyereye yitwa anemi iyo ndwara niyo gukama amaraso y'uruhererekane bw'umuryango nk'uko rero ko nabi bavugira rero akaba uno munsi tuza kurabira hamwe eh, iciva ko eh, abifata bari bo irangwa n'iki mbega mu gihugu yifashe gute mu makungu hoho yifashe gute icyo twaba turababwira indwara gupima murabyumva kugendereza indwara nayo ni gukurikiranira hafi ingene indwara ziguma ziduga cyangwa zimanuka icyo bitwa eh, suivi epidemiologique turamura mu kice Eh, eh, turashima kubona ko mwitavye buno butumire na cyane cyane kuri indwara tutazi kandi tubumenga irateye ubwoba umuhinga melance nibafasha eh, nihenze ni nibafasha nibafasha uwo kubaza iyo ndwara niki wo mwishura gute indwara bita drepanositose ni indwara y'ikama ry'amaraso akaba ari indwara y’uruherekane rw'imiryango canke y'akaronda kuri bamwe bamwe nababivuga mu majene twita mu majene mm, biva mu majene eh. kandi amatwa adusumira ngo kenshi iva kwera ko umugabo n'umugore babyaye baba badahuje amaraso oya oh, si kudahuza ahubwo ako kantu baba bose bose ama umwe akagaha umwana we undi akagaha uwundi umwana gigwa n'ababyeyi babiri utwo tuntu tumuhuriye kutwo utwo tujene bose badufise aca agwara iyo ndwara eh, wumva uwo mwana uri ss ntiwagwara mugabo mhm. ufise kamwe k'aka s atakandi afise mhm. nta ngorane mhm. eh, aguma atakibazo yego wumva rero uwo mwana iyo avutse afise iyo ndwara iboneka gute iyo ngwara kenshi itangura kuboneka ku mezi atandatu mera nimperuka mm. yego ko n'ubundi muntu wese arapfa nazi ko badakunda kuvuga ku umuntu apfa mugabo urumva ikintu ca mbere rero eh, umuntu yobaza barari yirinda oyaye eh, mhm. iyo ndwara mu kuyirinda icyo wokora mwo uko mwokwipimisha hakiri kare mhm. nka kujya bipimisha sida abantu mbere yuko bagira ubugeni mhm. iyaba bishoboka umuntu akipimisha umugore akipimisha umugabo akipimisha bakareba ko ako kantu batagafise mu maraso yabo mm. bigasha bikunda rero yuko batagira ubwo bugeni babyemeye urumva rero uko tubwira uti fabrice ashaka kugira ubugeni na aline bagasanga bose bafise utwo tu ss buca babivamo bavuga ko miliyoni ibihumbi mirongo itanu bayirwaye mhm. isi yose abantu bagira ku miliyoni mirongo itanu eh, na zitanu mirongo itandatu na zitanu mirongo itanu mhm. hanyuma cyane cyane muga benshi ahiri iri cyane ni muri afurika mhm. hoho bavuga yuko nk'umuntu umwe ku bantu mirongo itatu sebutansiisi senkisa onze mukabaza umuhinga eh, wacu eh, nibafasha melanse ah, akaba ari umuhinga gupima no kugendereza indwara akaba ku ndwara yo gukama amaraso eh, y'uruhererekane rw'umuryango atari anemi kandi iyo ndwara igoye kwikingira mu gihe ababyeyi babiri ukakirinda tukaba tubimenyesheje abari bacunguriza radiyo isanganiro turi turaganira ku byerekeye imwe mu ndwara za anemi ni ukuvuga ibura ry'amaraso indwara itamenyerewe ngaha mu gihugu yitwa eh, drepanositose akaba ari indwara eh, yo gukama amaraso ukuntu akabibabwira iva ku eh, ruhererekirane ry'umuryango ni ukuvuga yuko cyangwa akaronda bisigura yuko iyo ndwara iva ku babyeyi ukaba witwa aline cyangwa fabrice ufise icyo bita amajene mu kirundi babyita gute Eh, amajene yitwa ss eh, mukaba mushaka kubyara hanyuma mukaba mufite amajene mushasha muzima rero bisaba ubuzima none dusigurire neza umusokoro wundi bashyiramo uva hehe kugira ngo ushobore gusubira uwo wundi uba wamaze kononekara gukuramo umusokoro wawe no kuvuga ko baca baraba nk'uwundi musangiye dushaka mm. kubabaza mbiga mbega ngaha mu gihugu cy'u Burundi mugiye kubiraba eh, mubona iyo ngwara koko eh, nka leta hari ikintu iri kirafasha kugira ngo ejo bize bigende neza abantu bayigwara ntibabande bongerekana za ndwara zindi za infection mhm. ibyo byose biratwara uburyo bw'umuryango wa mwana ntasha gukora na wa wundi yirirwa azokwama amugwaje biragoye cyane umva uburyo bwonyine bushoboka ni uko aline na fabrice bafise izo jene badashobora guhura yaba byashoboka bo bo kugira ngo bamenye yuko iyo jene eh, bayifise eh, bo bigenza gute yemwe inshuti zanje nkunda uwundi yatwandikiye ati bonjour ndakurikiranye ikiganiro maze kubona umwana yamana anemi kandi akunda kwama mu bitaro akama akamana ubushuhe twavuga ko ariyo ndwara agwaye claudine ari mukinanira wo mwishyura gute ntitwakwemeza kwemeza nyine yuko ashobora kuba arwaye iyo ndwara icyo umuntu yamusaba ni uko yogenda akaba aripimisha n'icyo gipimo gisanzwe kiboneka ko kuri purensereje mhm. yoca abimenya cyangwa bakamubandanya bamwereka ibindi abaganga babikurikirana mm. none eh, neza na neza ni hehe aho hantu bapima ni muri laboratoire purensereje niho nzi gushyika uno munsi mm. ubundi ati bonjour nashaka kubaza iyo ndwara iva kuki umuntu yamenya ko ayigwaye gute merci mm-hmm. mm. eh. birashobora gushika nko ku mwana wa mbere ntayigware mugabo wa kabiri agaca abari bayifata mm, si mpaka abo basangiye ama ss ariyo majene bace bayigwara mu bisanzwe ni bakunda kuyita ss mhm. hari amagene y'amaraso hariho ayo bita a n'ayo bita s mhm. ushobora rero kumuha a ubundi akamuha a akaba akomeye mm. urashaka ufise a a twumvise ko wa ss we n'izo nk'ubumwira zo mariage hariya ntabwo bishobora uwa mm. eh, as na as bashobora kumuha a mhm. ugasanga arakomeye uwa mm. ss akaba ariyo agira izo ngorane eh. bisigura ko mu bana batanu ushobora kubyara batatu uh, kubaza mbega hariho hoba hariho isano ry'iyo ndwara derepanositose hamwe n'izindi ndwara dusanzwe tumenyereye eh, ego iyo ndwara abahinga baravuga yuko ishobora kuba isano na malariya mhm. nk'uko bavuga ko igwiriye cyane cyane mu bihugu byo muri afurika yo hagati mhm. hagwiriye malariya bavuga yuko iyo jene yagiye irahinduka kubera umubiri amaraso y'abantu ko yari yafatwa na malariya ashaka kwigwanira uwo muntu agiye ku rugero rw'abo batera amaraso nabo nyine babatera amaraso nk'abandi ahubwo niwo muti kenshi usanga baronka mugabo bari umuti utarama ni umwanya mutoya urumva uko ushyira mu yandi maraso niko umuntu abandanya amuherana asura avoma ayandi yego tubandanye mu kanya twakire amatelefoni ya nyuma tumenyere yuko indwara iyo umuntu ayirwaye nka malariya ashobora guta ubwenge cyangwa ugasanga yakamye amaraso nk'uko nyine cyangwa ugasanga eh, arataye n'umutwe aragwaye n'utuntu mu mutwe Eh, icyo bita mu rurimi rw'ifaransa complication mbiga iyo ndwara ya drepanocitose yoba ifise izindi ngaruka zindi nka kugira izindi ndwara usanga zizana izindi ngaruka ego cyane nk'uko izindi ndwara zigira ngaruka na drepanocitose irafise ko twavuze yuko izibira imiheha y'amaraso uca usanga kijya gihimba kitaronse amaraso kica kigira ingorane ni ukuvuga nta gice na kimwe cy'umubiri kidafatwa kujya kwa malaria izibira ubwenge ugasanga umuntu yataye ubwenge kubera malariya nayo nyine yakwega izo ngorane zo mu bwenge mm-hmm. n'ingaruka nyinshi cyane zishoboka zose imbere y'uko hagera igihe no kwitaba imana agace yitaba imana ego turi ko turarangiza kino kiganiro mbiga ku bwawe ni iki kintu umuntu yokora uh, muri cihuta turumva ko hari ibintu byinshi byo gukora mugabo kugira ngo umuntu ashobore kugabanya eh, ububabare canke abaragerageza guhangana nayo imbere yuko ivyo vyuma vyoneka mu gihugu cy'u Burundi tukaraba yuko yogabanuka mbere cyasaba yuko leta yotegura yuko hoba enquete bagatohoza mu gihugu cyose bakaraba abantu barwaye iyo ngwara mhm. hanyuma icyo naho muvuze ngo biteba ibikoresho nibaza ko yogerageza ahubwo bagapima aba bantu bose bapima hanyuma bamaze kubimenya yo kugira mariage ko bipimisha umuge mhm. na nyene bakayishiramo umuyo bipimisha ibyo byofasha kugira abantu bahukane hakiri kare ni wahabe bafata iyo risk hari abantu biharuro nk'ivyo bija abantu ko batangiye kutwandikira ubunyene tumere nk'abanyarutsa kugira ngo turaye ko twoshora kwishura ati bonjour nagomba kubaza mbega nta fungurwa zihari zishobora gukingira iyo ngwara si, ivyo ntaco no bishaka kubera leta sinamenye umugambi iyifitiye kumurengera ko atarakunda kubivuga cyane muga gutera uruhumyi ni rimwe rimwe on ati pouvez me donner la physio la physiopathologie d'entrepanocytose urumva ngahe nivyo buhinga ngiro wewe akora mu byukora avuze physiopathologie numvuga ingene bigenda neza mu mubiri w'umuntu uh -huh. nukuvuga amaraso amaraso kujya tuyabona harimo utuntu dutemberamo bita rouge nka mu mugezi w'amazi aho ariko aratembera mu itomati tumeze nk'itomati mhm. dutukura kujya ku itomati ako kantu rero iyo umuntu arwaye iyo ndwara duca y'amaguru yose yameze nk'itomati aca kweguka akamera nk'umuhwi mhm. ni ukuvuga ntasubira guca muri ya kanimba ariko arakama amaraso akabyimba amaguru akababara aho akoze hose yoba ariyo ndwara yokora iki nk'uko tubivuze ko mwabyumvise kumwe ngo birashushe umuntu yohashika rero bakamupima akaraba ko ego turarangije kiri kiganiro umwanya twahebeye kiri kiganiro ni akajambo wohereza ko nibaza akajambo nohereza ko nuko abantu boyumva bakayisha bakahama bakayitwararika na leta ikagira umugambi wo kuraba ko bayimenya abantu cyane mm, hariho abantu benshi batashoboye kubaza ibibazo mbega hari nimero wotanga kugira ngo bashobore no kwandikira usigara urabishura n'umufite amayinite reko ni nka zingahe eh. nimero ziwanyu ni sebutanti sisi soasani katire kandi idakira muri iki gihugu hoho batagira n'ivyuma byo kuyipima turamushimiye eh, umuhinga nibafasha Melance nanjye ndabashimiye turashimiye ko namwashoboye gushika mu bigo bya hadisanganiro naho mwamufisa akazi kenshi turamushimiye Eric muhinga bw'ibyuma